Հայր ռադիոյի եթերում տեխնոաշխարհ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Թողարկմանը կանդրադառնանք Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործունեությանը, կլսեք զրույց կենտրոնի հանրության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Զարա Բուդաղյանի հետ եւ կտեղեկանաք IT աշխարհի նորություններին։ Ինքնակրթվելու նոր գիտելիքներով զինվելու գործընթացը հաճելի եւ հետաքրքիր է դառնում ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն Թումոյում։ Կրթության նոր ворակ Հայաստան բերեցին Սեմ եւ Սիլվա Հարությունյանները։ Կրթական ծրագիրն ալ մշակել կենտրոնի առաջին շինության նախագծման ու կառուցման աշխատանքները ղեկավարել է Թումոյի գլխավոր տնօրեն Մարի Լու Փապազյանը։ Ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը գործունեության 10 տարիների ընթացքում մասնաճյուղեր է բացել Ստեփանակերտում, Դիլիջանում, Գյումրիում, ինչպես նաև Փարիզում, Բեռլինում, Բեյրութում, Մոսկվայում եւ Տիրանայում։ Հավելենք, որ Թումո Երևանյան կենտրոնը հանդիսանում է ընկերության գլխամասը։ Տասնյակ հազարավոր պատանիներ տեխնոլոգիական կրթություն ստանալու իրենց առաջին քայլերն անում են Թումոյում։ Արցախցի պատանիները եւս ունեն այդ հնարավորությունը։ Հետպատերազմյան այս շրջանում կենտրոնը շարունակում է կրթական անվճար ծրագիրն իրականացնել Ստեփանակերտում։ Կենտրոնի գործունեության առաջիկա աներիքների, նաեւ ընդունելության մանրամասների մասին լսեք Քիչանց Թումոյի հանրության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Զարա Բուդաղյանի հետ զրույցում։ Զարաջյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ առաջինն ինչ շտապում եմ ճշտել, Թումո Ստեփանակերտի մասին է խոսքը։ Սաների թիվը հետ պատերազմյան այս շրջանում աճել է թե հակառակը նվազել։ Ուսանողների թիվը ցավոք սրտի այդ պատերազմյան շրջանում նվազել է եւ դրա պատճառներն են իհարկե որոշակի տեղահանումները եւ այլ պատճառներ եւ այժմ մենք սկսում ենք նոր արշավ ուսանողներ ներգրավելու, որպեսզի արդեն նոր ուսանողներ ունենանք, ինչպես նաև աշխատում ենք թե դե կառավարության հետ, թե դե այլ գործընկերների հետ, որպեսզի ապահովենք փոքր համայնքների Ստեփանակերտ ուսանողների հետևեկությունը, ինչպես նաև փորձում ենք հնարավորինս զարգացնել մեր շրջաններում, Արցախի շրջաններում մեր ներկայությունը եւ փորձել ապահովել այն մինի թումոների, թումո դուքերի արտադրությամբ պատանիների շրջանում միշտ էլ բավականին մեծ է եղել հետաքրքրությունը կենտրոնի հանդեպ։ Ինչով կբացատրեք սա։ Կարծում եմ Թումոն ստեղծված պատանների կողմից իր յուրահատկության համար, դրա համար, որ համատեղվում են ծրագրեր թե տեխնոլոգիաների դանի ոլորտում եւ հաստատի յուրաքանչյուր ժամանակակից պատանի հնարավորություն է ստանում թմոյում գտնել այն ամենահարազատ ոլորտը, ամենահետաքրքիր ոլորտը եւ հմտանալ դրանում, ոչ միայն ուսումնասիրել, այլև պրակտիկ հմտություններ ստեղծել, պրակտիկ արդյունքներ ստանալ ենթադրենք, եթե բոլոր պատանիները կարող են կարծում եմ հաստատել, որ սիրում են անիմացիա, մուլտֆիլմներ եւ Թումոյում կարող են սովորել ինքները ստեղծել անիմացիա ինքնուրույն, նույնը վերաբերման խաղերի ստեղծմանը, ֆիլմերի ստեղծմանը, ծրագրավորմանը, որը ամենապոպուլյար ոլորտներից մեկն է։ Ինչպես նաև Թումոն իր յուրահատկությունը նաև ապահովում է այն ազատություն, որը տալիս է ուսանողներին։ Յուրաքանչյուր ուսանող ինքն է ընտրում, թե ինչ է ուզում սովորել այն 14 ոլորտներից մեր ծառայությունն դրամադրում է, ինքն է ընտրում իր պրոգրեսը, հա, իրենց է կախված թե որքան առած առաջ կգնա, իրենց է կախված թե ինչ արդյունք կտա, եւ այդ ազատությունը իր հետ բերում է որոշակի պատասխանատվություն ստացվում է, որ կրթվելը լինում է ոչ թե մի պարտադիր եւ ստիպված մի բան, այլ մի բան, որ անում ես քո ցանկությամբ եւ բնականաբար քաջույքով։ Հետաքրքրությունը մեծ է նաև ծնողների շրջանում, ովքեր դեռևս վաղ տարիքից ցանկանում են իրենց երեխաներին ընդգրկել ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Ոչ բոլորն են տեղյակ ընդունելության կարգին, կներկայացնեք ընդունելության կարգը։ Այո, ընդունելությունը շատ բարձր է, թվում չկան քնություններ, տեստեր, մենք չենք նայում պատանիների դպրոցական հաջողություններին։ Իհարկե ուրախ ենք եւ գալիս են մեր մոտ լավ դպրոցական գնահատականներով պատանիներ, բայց այնուամենայնիվ մենք համարում ենք, որ ցանկացած պատանի պետք է ունենա այս հնարավորությունը թումոյում իրեն գտնելու եւ բացվելու եւ ընտանալու եւ ունենք ընդամենը մեկ սահմանափակում, դա տարիքային սահմանափակումն է, 12 18 տարեկանում կարող ես ընդունվել ճումո եւ դա միակ սահմանափակումն է եթե ուզում ես սովորել եթե ծնողները համաձայն են ուրեմն դառնում ես ճումոյի ուսանող անկախ ամեն ինչի եւ գրանցվելու ընթացքը շատ հեշտ ու հարմար է կարելի է այցելել tumo.org մեր վեբկայքը եւ այդտեղ տեսնել գրանցվել ուսանող բաժինը որտեղ կարելի է գրանցվել online ինչպես նաեւ կարելի է աշխատանքային օրերին ժամը 11-ից 7-ը մոտենալ կնույնանց 2 հարկերով Ստեփանակերտում եւ Վրաստում կատարակտեղում եւ հարցերի դեպքում կարելի է զանգահարել կենտրոն եւ կրկին տեղեկություններ ստանալ մանրամասն որևէ ժամ պայմանավորվել ֆինանսման համար։ Թմոյ ընդունելությունը ընդհանրիկ է, քանի որ մենք միշտ պատրաստ ենք ուսանողների ներգրավել եւ դա շատ կարևորում ենք եւ միշտ ուզում ենք որպեսի նոր պատալիներ միանան մեզ, թե հենց նրանք ովքեր հենց նոր դասերկուսը լրացավ կամ ովքեր որ մինչ այս ինչ-ինչ պատճառներով չեն միացել ծրագրին եւ ուզում են հիմա միանալ եւ դրա համար մեր մոտ ընդունելությունը ընդհանրիկ է։ Այդ դեպքերում երբ որ ունենում ենք տարողունակության հետ այսպես ասած խնդիր, կազմում ենք սպասման ցուցակի նման մի բան եւ երկու ամսվա ընթացքում մոտավորապես ցուցանողը ընդգրկվում է ծրագրում։ Բայց քանի որ այժմ ունենք Ստեփանակերտում ազատ տեղեր, շտապ կապեք, եկեք գրանցվելու, որպեսզի հանկարծ հետո չհայտնվեք սպասման ցուցակում։ Շատ լավ։ Անշացիք, որ 14 բաժին կա այս պայի դրությամբ։ Կնշեք, որոնք են դրանք սա ամենահաճախ տրվող եւ դժվար պատասխանող հարցերից է, որովհետեւ պետք է փորձել բոլորը ցենց իրար հետևից նշել, կարող ենք փորձել ուրեմն ֆիլմերի ստեղծում, անիմացիա, խաղերի ստեղծում, ծրագրավորում, ճարժական գրաֆիկա, 3D մոդելավորում, ռոբոտաշինություն, երաժշտություն, նկարչություն ստեղծագործություն, graphic design, նոր մեդիա, ստեղծագրություն, կայքերի ստեղծում եւ լուսանկարչություն։ Ուսանողներից յուրաքանչյուրը քանի աշխատարանում կարող է ընդգրկվել մենք ունենք դասընթացներ եւ աշխատարաններ։ Դասընթացները այն հիմնական դասընթացներն են, որոնք վարում են Թումոյի դասընթացավարները, ինքն Թումո թիմի անդամները, եւ ուսանողը ընտրում է հաստատի 6 ոլորտ, այս 14-ից եւ այդ յուրաքանչյուր 6-ի դասընթացին պետք է մասնակցի 3 մակարդակ կա, հա, սկսնակ, միջին եւ հմուտ։ Հաստատի ունենալ 6 անգամ 3 դասընթաց բարդավիճ եւ իհարկե եթե շարունակի, ցանկալի է որ բոլորը ավարտի 3 մակարդակ նպատակները եւ աշխատարանները այն նախագծերը, որոնք վարում են դրսից հրավիրված կամ կրկին տեղացի բարձրագույն մասնագետները, որոնք կամավոր մասնագետներն, ովքեր պատրաստ են իրենց մասնագիտական փորձով կիսվել ներկայացնիների հետ։ Աշխատարաններն ունենում են ժամանակ առ ժամանակ, կարծում եմ Ստեփանակերտում տարեկան 2-ից 4 նմանատիպ աշխատարան լինում ակոնե, եւ դրանց էլ հնարավորություն ունեն մասնակցելու պատանիները, երկու տարբերակ կա, լինում են նման աշխատարաններ, որոնք չունեն նախապայմաններ, այսինքն պատատիչ չի, որպեսի հիմնական դասընթացներից որոշները արած լինեն, որպեսի ընդունվեն են դրանք գտնակների համար են, իսկ հիմար որ արդեն ավելի հմուտ որոշակի հնդություններ ունեցող ուսանողների համար են եւ ունեն նախապայման, հա, օրինակ, եթե դա ծրագրավորման խորացված դասընթացա, ուրեմն այդ ծրագրավորման եւ կայքերի ստեղծման դասընթացները պետք է անցած լինեն։ Վստահ եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ թումոթիները տարբերվում են իրենց աշխարհընկալմամբ ոչ միայն պետք է համաձայնվեն ձեր հետ, այլև պետք է պնդեմ, որ մենք նպատակ ենք դնում մեր պատանիների աշխարհայացքը հնարավորինս ընդլայնել, նրանց աչքերը բացել, ծանոթացնել նրանց ժամանակակից աշխարհի հետ, օգնել նրանց, որպեսզի իրենք սիրեն կրթվելը, սիրեն կրթությունը հնարավորությունը հասկանան արժեքը կրթության, որպեսզի որոշակի մասնագիտական կողմնորոշում հա իրանք ստանան այդ ոլորտներում։ Իհարկե իրենք ազատ նաև ընտրելու թե հետակայում այդ ոլորտներում են մասնագիտանալու թե ոչ։ Մենք չենք նպատակ դնում որպեսզի անպայման դաստիարակենք հենց ծրագրավորողների կամ հենց խաղերի ստեղծողների կամ հենց լուսանկարիչների։ Մենք նպատակ ենք դնում օգնել մեր պատանիներին, մեր երիտասարդ ծերունդներին հմտանալ այդ ժամանակակից ոլորտներում, ինքնակրթական հմտություններ նաև ստանալ, սովորել կրթվել եւ հետագայում այդ բոլոր հմտությունները օգտագործել իրենց մասնագիտական եւ անձնական աճի համար, ավելի լայն աճկերով նայել աշխարհին, ավելի լավ պատրաստված լինել, ինչպես նաեւ թիմում աշխատել միայն միասին, աշխատել զրոյից նախագծի վրա եւ հասցնել դա ավարտին, հա, շփվել միջազգային մասնագետների եւ տեղացի մասնագետների հետ։ Այս ամեն ինչը մեզ ցույց է տալիս ակնկալել, որ մեր ապագա սերունդները, որոնք անցնում են Թումոյի ճանապարհով, ավելի լավ հասարակություն, ավելի զարգացած, ավելի ուժեղ եւ ավելի պատրաստված հասարակություն հա կկառուցեն, ինչը բնականաբար պետք է նպաստի նաեւ մեր երկրի զարգացմանը։ Եվ բոլոր այդ կարողությունների ու հմտությունների շնորհիվ է, որ բազմաթիվ նորարարական նախագծեր ունեք, կառանձնացնեք դրանցից մի քանիսը ընդգրկում են մասնագետները, թե ղեկավարությունը, թե մասնագետները, ովքեր աշխատում են հենց կրթական բովանդակության վրա, ուշադիր եւ շատ մանրակրկիտ ձևով հետևում են բոլոր տենդենցիաներին եւ տեխնոլոգիաներին, հա, նորարարական բոլոր այն շարժին, որը տեղի ունենում աշխարհում եւ հնարավորինս կրթական բովանդակությունը ձևավորում են այնպես, որպեսզի մեր ուսանողները ծանոթանան այդ նորարարական մոտեցումներին եւ դրանց ուղղությամբ, եթե ցանկություն ունենան, խորանան, ունենան գնալով այն հիմքը, որը ծումով իրենց տվել է։ Մենք օրինակի համար մի խումբ ուսանողների հետ արել ենք 3D կանավորման նախագիծ, որը հիմա ամենաարդյական տեխնոլոգիաներից է, եւ ցավոք ժամանակակից աշխարհում պատերազմների եւ կոնֆլիկտների մեջ արդիականը մշակույթը, հա, ժառանգությունը, մշակութային ժառանգությունը թվայնացնելու համար։ Ունենք փաստացի հիմա ուսանողներ, ովքեր այդ ընթացքը սովորել են միջազգային մասնագետներից մեկի հետ, JPRS-ի հետ, եւ հիմա ունեն հմտություն օրինակ թվայնացումը, հա, մշակութային ժառանգության անելու։ Ունեցել ենք նախագծեր, որտեղ նրանք սովորել են աշխատել GoPro կամերայի հետ, թռչող սարքի հետ եւ ծրագրավորել այն համապատասխանորեն։ Ամեն օր մեր ռոբոտաշինության անընդհատ զարգացող բովանդակության մեջ գնում ենք ամենակարևոր ինժեներական հմտությունները, ինժեներական լուծումներ գտնելը։ Այս ամենը նպատակ ունի մեր երիտասարդ ծերունդների մեջ դաստիարակել լուծումներ գտնելու հմտությունը եւ ինֆորմացիա ընկալելու, ինչը ամենակարևորն է, որովհետեւ տեխնոլոգիաները անընդհատ շատ արագ զարգանում են եւ սովորել հենց տեխնոլոգիան մի լուծումը, մի մոտեցումը դա անհնարին է, անընդհատ հետ կմնաց ժամանակակից աշխարհի։ Բայց եւ դու ունես մտածելակերպ եւ կարողություն ընկալելու նորը, նոր տեխնոլոգիաները ընկալելու, դրանք ինքնուրույն կամ որոշակի մասնագետների օգնությամբ սովորելու եւ կիրառելու ժամանակակից աշխարհում եւ կոմունիկացիան մեջ, այդ ժամանակ ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի նոր տեխնոլոգիա քո համար վախենալու չի, որովհետեւ դու կարող ես ամեն ինչ սովորել, որովհետեւ դու գիտես ձևը սովորելու գիտես ձևը կրթվելու։ Եվ մենք փորձում ենք դա տալ մեր ուսանողներին, այսինքն դնել նրանց մոտ ինքը մտածողությունը ճիշտ եւ ճիշտ օրինակ տեխնոլոգիաների դեպքում ինժեներական հատելակերպը եւ այդ հմտությունը նոր տեխնոլոգիաները շատ արագ յուրացնելու եւ կիրառելու այն նախագծերում, որոնց վրա ենք աշխատում։ մասնագետների փոխայցելություններ նախատեսվում են։ Այո, հենց հիմա աշխատում ենք մի քանի միջազգային մասնագետի հետ, որ փորձում ենք ապահովել իրենց մուտքը Արցախ, որպեսզի մեր պատանիների հետ այնտեղ աշխատեն, աշխատարանները նորից լինեն։ Հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք վերականգնել մեր ամբողջական քրթական ընթացքը ներառյալ միջազգային մասնագետների հետ աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ բավականին ինֆորմատիվ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եթերում տեխնոաշխարհ հաղորդաշարն է։ Հաջորդիվ ծանոթացեք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ գիտության աշխարհի նորություններին։ Հուլիսի 3-ից 5-ը Ստեփանակերտում կանցկացվի տեխնոլոգիաների շաբաթ Արցախում միջոցառումների շարքը, որը մեկ վայրում կկենտրոնացնի տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ընկերությունների ջանքերը համայնքային զարգացման խթանման ուղղությամբ։ Այս մասին տեղեկանում ենք առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունից։ Տեխնոլոգիաների շփաթ հարցախում միջոցառումների շարքը կազմակերպվում է GG Instigate Mobile եւ Crowdfunding Formula ընկերությունների կողմից։ Ըստ կազմակերպիչների որոշում կայացվեց այս ձևաչափի առաջին միջոցառումն իրականացնել հենց Ստեփանակերտում, համախմբելով ուժերը երկրի հզորացման գաղափարի շուրջ։ Պաշտոնական բացումը տեղի կունենա հուլիսի 3-ին տեխնոլոգիական շփատվա շրջանակներում իրար կհաջորդեն մի շարք ծավալուն միջոցառումներ, մասնագիտական կոնֆերանսներ, GG Race, Armat ճարտարագիտական աշխատանոցի հիմնում, գաղափարների մրցույթ եւ կրթական մի շարք ծրագրեր։ Միջոցառման գլխավոր նպատակներից է համայնքային համաչափ շարունակական զարգացումը, Արցախում նոր թիմերի ստեղծումը, մեր հայրենակիցների զինումը գիտելիքով, ինչպես նաև նոր հնարավորությունների եւ կարողությունների բացահայտումը։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական հսկան WWDC 2021 համաժողովի ժամանակ կներկայացնի իր նորացված ծրագրային հարթակները։ Համացանցում ըստ MacRumors պորտալի արդեն կան որոշ տեղեկություններ Apple-ի նոր արտադրանքի մասին։ Հայտնի է մասնավորապես, որ Apple Watch խելացի ժամացույցները կսովորեն հետևել սեփականատիրոջ հոգեկան առողջությանը։ Գրում է Planet Today-ը։ Apple Watch ծրագրային ապահովման նոր տարբերակում կհայտնվի Mind հավելվածը, որը կհետևի հոգեկան առողջությանը։ Հավելվածը կառաջարկի կատարել շնչառական վարժություններ կամ մեդիտացիա անալ եւ կձայնարկի դրան նպաստող հանգստացնող երաժշտություն։ Տեղեկություն կա, որ Mind ծառայությունը կհայտնվի ոչ միայն Apple Watch-ում, այլ նաեւ iPhone սմարթֆոններում։ Հայտնաբերվել են նաեւ նոր ծառայությունների tips եւ contact ցուցումները։ Դրանք նախատեսված են հատուկ Apple Watch-ի համար։ Բացի այդ, խելացի ժամացույցների համար նախատեսված օպերացիոն համակարգի նոր տարբերակում կընդլայնվի Find My գործառույթը։ NASA-ն վերադառնում է դեպի Վեներա։ Մեր մոտակա, սակայն ըստ ամենայնի ամենաթերագնահատված հարևանը, գրում է CBS-ը։ Տիեզերական գործակալության նոր ադմինիստրատոր Բիլ Նելսոնը հայտարարել է ռոբոտների երկու նոր թռիչքների մասին՝ դեպի արևելյան համակարգի ամենաթեժ մոլորակ։ Այդ երկու առաքելություններն ուղված են հասկանալուն, ինչպես է Վեներան վերածվել դժոխային աշխարհի, որն ունակ է հալեցնել կապարն իր մակերևույթին, ասել է Նելսոնը։ Da Vinci Plus անունով առաքելությունը կվերլուծի Վեներայի անպային մթնոլորտը, փորձելով բարձել եղել է երբևէ մոլորակում օվկիանոս եւ կարող էր արդյոք այն բնակելի լինել։ Veritas անունով մյուս առաքելությունը կփնտրի երկրաբանական պատմությունը, քարտեզի վրա ավելացնելով մոլորակի քարքարոտ մակերևույթը։ Դա կլինի ԱՄՆ-ի դեպի Վեներա առաջին առաքելությունը, սկսած 1978 թվականից։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոաշխարհ հաղորդաշարներ։ Խոսափողի մոտ Անուշ Ապրեսյանը։ Շարունակեք լսել հանրայինը FM 102 եւ 3 հաջողականությամբ։ Հետևեք մեզ Facebook-յան եւ YouTube-յան դիրույթներում։ Տեխնոաշխարհի թարմ նորություններով եթերում կլինենք հաջորդ երկու շաբթին։